ako saveznici koji danas vladaju svijetom, iza njih stoje međunarodni bankari, internacionalisti i komunisti. Ne? Ako saveznici, a to su Amerika, Velika Britanija, Francuska i Rusija, Putinova Rusija, ako oni nisu do, do danas rekli istinu o Drugom svjetskom ratu, nego svi skupa lažu. I Putin laže o oznacima Drugog rata, o tome laže i Biden, znate. O tome je lagao Obama. O tome je i Trump lagao. Nije, nije rekao istinu o ratu. I Francuzi lažu o domosadskom ratu. I Rusi, znate. I Englezi, I Židovi. Je li mislite da će biti onda Treći svjetskog rata ili neće biti? Ne?